Kako graditi, izgraditi sretnu kuću. Koliko se sjećate, na početku smo govorili o ta tri bitna temelja. Izgrađivanje sretne kuće, učušćenje i dalje, dakle, proširivanje sretne kuće dakle izgradnja, kako zasnovati brak, zatim koje osobine imati u braku, učvrstiti ga, zatim dolazak novih članova ili porodice, kako proširivati tu sretnu kuću, odgajati ih i slično. Večeras je dakle peto predavanje u nizu tih predavanja. Kako ste obaviješteni mogli pročitati i vidjeti, govorimo o propisima i adabima prosidbe. Propisima i adabima prosidbe. U proteklim predavanjima bilo je govora o osobinama supružnika. Koga odabrati za supruga i koga odabrati za suprugu. Pa dakle, kada te osobine pronađemo ili imamo ili pri sebi čvrst da takvu suprugu tražimo i na drugoj strani takvog supruga, onda dakle konkretno kada ih pronađemo dolazi trenutak prosidbe. Pa trebali bismo se upoznati koliko smo u mogućnosti s tim propisima. I to je također tako kod nas prisutno da prije stupanja u brak ide i prosi se djevojka. Pa dakle, zgodno je da poznajemo određene propise. Večeras će biti govora o propisima i adabima prositbe kroz pitanja i odgovore. Ne bi li vam to ostalo malo ili čvršće pri vama? Jer čovjeku kada se postavi pitanje, ne zna odgovor na to pitanje, kada sasluša odgovor, nadati se da odgovor u njemu ostaje, ostaje dugotrajni. Pa dakle, nekih predavanja možda potraje Kome bude dosadno, kome bude vruće, može da izađe, da se rasladi, da uđe ili ne uđe, to je njegov izbor. Dakle, nekih četrdesetak pitanja vezanih za, za Pa zgodno, ko može da stigne da piše pitanja, kratko odgovor i slično. Dakle, pod jedan prvo pitanje, šta je prosidba? Šta se podrazumijeva pod prosidbom? Šta se podrazumijeva pod prosidbom? Pod prosidbom se podrazumijeva da muškarac, onaj koji je odlučio da se ženi, traži djevojku od njenog staratelja uglavnom. Da traži djevojku od njenog staratelja, njenog babe, njenog djeda ili koje već. Dakle, pod prosidbom se podrazumijeva da muškarac koji je čvrsto odlučio da se ženi, ide porodici kod koje se nalazi ta djevojka i da traži njenu ruku da je zaprosi od njenog staratelja. Bio to babo, ako nema babe ima djeda, ako nema djeda ima amidža ili dakle oni koji su u bližnjoj njenoj rodbini. Zatim, da li ta prosidba ima određenu formu? Kada dolazimo i prosimo djevojku, prosimo ženu, ženu za ženu ili svoju suprugu, da li dakle ima posebna neka formula, forma, kako reći, zatražiti njenu ruku i slično, dakle od Allahov poslanika alihi salacom. Dakle večeras predavanje će malo biti naučno, dakle s dokazima i govorima u lemi, tako da pripremite se za to. Dakle, od Allahovog poslanika alihi salacom ashaba ništa se ne prenosi po tom pitanju. Pa dakle, sve ono što se razumijeva i što je kod nas u običaju, kako se zatraži ruka, kako se pita, kako se prosi, dakle može se na takav način zaprositi. Dakle, nema određene rečenice, određenog načina kako prositi, prositi djevojku. Zatim sljedeće pitanje, koji je propis prosidbe? Je li to obaveza ili je samo lijepo, poželjno, da li pokuđeno i slično. Dobro je da se zna, jer poneki vežu određene propise za prosidbu, a dakle nije u redu. Dakle, prosidba nije uvjet braka. Brak, da bi bio ispravan, ima određene uvjete. Međutim, uvjetima nije prosidba. Ako Bog da doće govor o tome detaljno. Ukratko, pod uvjetima braka, šartovima, Učili smo u Mektebu, jeli šart, rukn, temelji i uvjeti. Pod uvjetima, jeli, da su zadovoljni jedno drugom, muškarac i žena, zatim da se traži dozvola od staratelja, po jednim učenjacima da postoje dva svjedoka i po jednim učenjacima da se taj brak razglasi to su uvjeti ispravnosti braka, da bi brak bio ispravan. Dakle, da postoje mladenci, da su jedno drugim zadovoljni, da se pita staratelj, dakle da se traži dozvola za brak od staratelja te mlade, zatim ili da dva svjedoka prisustuju tom činu kada se traži, ili dakle da se razglasi. S obzirom je li na vjerodostojnost hadisa koji govori o svjedocima i obznanim Među te uvjete, kao što ste čuli, ne ulazi prosidba. Ne ulazi prosidba. Dakle, ukoliko ne bude prosidbe, brak je ispravan. Ako dođe čovjek i odma pita babu da se ženi i odmah povede mladu, nema dakle nikakve smetnje. Nema nikakve smetnje. Kao što će doći i određeni propisi kod prosidbe oko gledanja mlade, ako i ne vidi mladu, jeli, ože nije brak je ispravan. Nema dakle smetnje. Tako dakle da znate jer doće i pitanje odustajanja od prosidbe. Zaprosi djevojku, čak dakle dadne neke darove i na kraju odustane. Dakle, nije u redu, kao što ćemo vidjeti, nije u redu da se odustane bez opravdanog razloga, ali ako odustane, dakle, nije sklopio brak, prosidba nije uvjet, uvjet braka. Tako, dakle, ukoliko dođe do sklapanja braka bez prosidbe, brak je, brak je ispravan. Kod šafijskih pravnika poželjno je dakle, da postoji prosidba. Da dođe mladić i zaprosi djevojku jer kao što je Allahov poslanik alihi salatu wasalam zaprosio Ajšu od Ebu Bekra radijallahu anhuma i kao što je zaprosio Hafsu od Omera radijallahu anhuma i dakle brojni drugi hadisi. Pojedini islamski učenjaci Znači, ispravnije mišljenje da je, što se tiče prosidbe, lijepo. Jer kod prosidbe, dakle, saznaje se većina, većina informacija o djevojci. I na drugoj strani, i djevojka, kao što muškarac ima pravo da sazna o djevojci što je god moguće više, čak dakle da je vidi, čak da vidi dakle ono što će ga podstaknuti na brak s njom, učvrstiti njegovu odluku, isto tako i ona. Pa zbog toga je dakle poželjno preporučeno da postoji prosidba. Pojedini islamski učenjaci, dakle mali broj njih, kažu da propis prosidbe je isti kao i propis braka. Brak ponekada može biti obavezan, ponekada može biti zabranjen ili tako, ponekada i u osnovi je u stvari poželjan, preporučen od sunneta, a ponekada je pokuđen. Pa kažu, iste te propise ima i prosidba. Iste te propise ima i prosidba. Pa, dakle, Prosjedba je pokuđena za onoga kome je pokuđeni brak. Dakle, nije potreban ženi, a nema uvjeta za život. Nije potreban ženi, dakle, ne boji se za svoju čednost neće upasti u nemoral, a nema osnovnih uvjeta za život. Ako se oženi, na još veći belaj patnju stavit će i sebe i nju. Pogotovo nju ti si živio u takvom stanju i do ženitbe, međutim sada doveo si nju, možda ona je živjela ratnim životom. Pa dakle, pokuđeno je, nemaš potrebe za ženom, ne postoji bojazan da ćeš upasti u zinalu u bludu, nemoral, a nemaš ni osnovnih uvjeta jeli, za život, pa se ženiš. Dakle, nije u redu. Dakle, brak, kada je prosjedba zabranjena, doći propisi detaljnije o tome, da brat prosi na prosidbu brata. Već je dakle neko išao i prosio djevojku i sada on zna pogotovo da je ona prošena i ide i on prosi. Dakle, to je zabranjena prosidba. Ili da se prosi žena koja je u idetu, u pričeku i slično, doće dakle o tome, o tome govori. Pa dakle, pojedini učenjaci spominju određene propise, uglavnom ispravno je da je poželjno preporučeno da postoji, postoji prosidba. Zatim, četvrto pitanje. Dobro, znači idemo u prosidbu. Od koga da prosimo? Od koga se sve žena može prositi? Od koga se sve djevojka prosi? Idemo u prosidbu i od koga tražimo njenu ruku? S kim sjedimo, pozivamo nju ili koga pitamo da stupimo u brak s njom? Pa dakle, osnova je pod jedan Dakle, u ovom pitanju osnova je da se to traži od njenog staratelja. Ako boga kada budemo govorili o uvjetima, ovim šartovima ispravnosti braka, kada dođe do spomena staratelja, vidjet ćemo detaljno ko su staratelji. Dakle, oni koji se brinu o njoj. Oni koji se brinu o njoj, obezbjeđuju joj što je potrebno i oni koji se crvene zbog sramote koju ona uradi. To su sa očeve strane muške osobe, dakle od njenog babe, dakle prije svega babo, zatim djed, zatim mamiđa, zatim koliko je bila udavana ima muške djece, one su punoljetna i slično. Dakle, sa očeve strane, kod većine islamskih učenjaka, kod tri mezheba. Dok hanefijski pravnici kažu da može i sa majčine strane. Staratelj je samo muška osoba, jel tako? Ne može da bude staratelj žena. Ne može žena da uda ženu, niti može žena da uda sama sebe staratelji su samo muške osobe. Međutim, većina islamskih učenjaka kažu samo sa očeve strane muške osobe. Dočim hanefijski pravnici kažu ne, može i sa majčine strane muška osoba. To je dakle dajđa. Onaj koji je u bližnjoj ženinoj rodbini sa majčine strane, dakle to je dajđa. On, dakle jedino. Pa je ispravnije to mišljenje, dakle hanefijsko mišljenje da može i dajđa, Allah najbolje zna. Ali smatram da je ispravnije mišljenje jer nema hadisa u kojim se kaže, spominje, pogotovo kuranskog ajeta u kojim se spominju osobe koje su staratelji. Pa je poznato pravilo, kako kaže šehol Islam ibn Taymiyyah, rahimehullahu ta'ala, ono što nije pojašnjeno šarijetom, vraća se na običaj. A običaj je kao što rekao, ko se smatra starateljem jeste dakle onaj koji trudi se da okoristi dotičnu osobu i da od nje odagna štetu i ukoliko se desi jeli, da ona počini nešto što nije u redu, ona ta osoba se crveni. Ona snosi sramotu. Pa kao što su to amiđe, isto tako i Dajđa. Isto tako i Dajđa. Pa je ispravnije po ovom pitanju, dakle, hanefijsko mišljenje. Dakle, osnova je da se traži od staratelja. Da se traži, da se pita, kada saznamo za djevojku, postoji dakle u toj poroci djevojka, osnova je da se njena ruka traži od staratelja, da se ponudi brak. Eto, ja bih se ženio, jeli, s tom i tom osobom da se ponudi brak je li staratelju te djevojke. Pa o tome dakle govore brojni hadisi. Kod je kod muslima od Urve Urleta ibn Zubeira radijallahu talan prenosi se, kao sam rekao, da je poslanik alihi salat sam zaprosio Ajšu od njenog babe Ebu Bek radijallahu talan. <clears throat> Zatim, drugo, dozvoljeno je da se zaprosi žena, djevojka, ona sama, da se njoj ponudi brak. Osnova je kao što rekao staratelj. A može dakle i da se ona obavijesti. Mladić ili muškarac je na ženitbi, saznao je za tu djevojku, tu ženu i može dakle da pošalje nekoga da joj ponudi brak s njim. Kao što vam je poznato da je Allahov poslanik alihi salatu sam umu selemi. Nakon smrti Ebu Selemi, umu selema, Ebu selema su primjer, jel? Nakon poslanikovog alihi salatu sam braka, primjer najboljeg braka, koliko se voljeli. Pa vam je poznato kada Ebu Selema radijallahu Telom poginuo, preselio, kao šehid, Poslanik Alihi Salocan podučio je Umu Selemu kako će reći i podučio sve nas kada nas nađe musibet. Jeli, gospodaru moj, nagradi me za ovo, ovaj moj musibet i podari mi strpljenja. U njemu i podari mi boljeg od ovoga kojeg si mi uzeo. Pa kada je došla do ovog zadnjeg detalja, rekla je, zar ima bolji od njega? Koliko ga je voljela i koliko je on nju volio? Koliko se slagali? Zar ima nekog boljeg od njega? Kaže, međutim, poslanik alihi salatu sam je rekao da tako proučim, ja ću proučiti. Pa je došao ovaj događaj koji bilježima muslim u svome sahihu da je Allahov poslanik alihi salatu veselam poslao Hatiba ibn Abi Belta da, dakle, zaprosi Umu Selemu za poslanika alihi salatu veselam. Pa dakle, vidimo iz ovog hadisa da je dozvoljno poslati vijest ženi i pitati ženu da li bi htjela da se uda. Jer, Zatim treće, od tih vrsta prosidbe, ponude, jeste i to bi također trebalo da bude maltene osnova kod nas. O čemu bi trebali staratelji djevojke da vode računa, da oni nude svoje kće. Kada oni saznaju za vjernika, mladića koji je na ženitbi, da mu ponude svoju kćer hajirli, vjernik, lijepog ponašanja, sve one potrebne osobine, potrebne osobine hajirli muža, oni imaju hajirli kćer da ponude. Kao što je, ha, kao što se bilježi da je Omer radijallahu talan, kako bilježi imam Buharija, dakle na hadis, da je ponudio Hafsu svoju kćerku nakon pogibje njenog muža, da je ponudio Hafsu prije svega Osman radijallahu ta'ala. Pa je Osman rekao, sačekaj malo, dok razmislim. Pa sljedeći put kada je sreo Omera, hadis je malo podruži, pa parafrizira. Pa kada je sreo Omera, rekao je, ne mislim da će se uskoro ženiti. Pa je ponudio Ebu Bekru, Ebu Bekr je šutio, pa kaže, Omer, to mi je palo teže od Osmanovog odgovora. Osman mi je rekao, neće se ženiti gotovo. Ne mislim da će se uskoro ženiti. Evo je šutio, ništa nije htio da kaže. Pa kaže, poslanik Alihi mi je poslao, jeli, i ponudio sebe da oženi moju havsu. Nakon toga sam sreo Ebu Bekra kasnije i kaže Ebu Bekru pitao me Omera jesi li osjetio nešto u duži prema meni kad sam zašutio, kad nisam ništa htio da kažem ti. Odgovor kaže jesam. Kaže, nisam htio ništa da ti odgovorim jer sam čuo Allahov poslanika alihi sam da je spominje. Da spominje tvoju hafsu. Pa zbog toga, a da nije poslanik alihi sam je spominjao, ja bih je oženio. Ja bih pristao. Ali sam čuo i na ovom hadisu se grade mnogi propisi, vidjet ćemo kasnije. Čuo sam poslanika alihi sam da je spominje, pa sam se ja sustegao. Udalio od tvoje hafse što je god moguće više. Dakle, iz ovog hadisa vidimo da je Omer radi Allahu nudio svoju kćer. I pogledajmo kome je nudio. Osmanu, Ebu Bekru, dakle, najboljim ljudima. Pa tako, dakle, i staratelj, kada ima kćer na udaju, da bi je sačuvao, da bi je zbrinuo što prije, a ne da bi otarasio, da bi se otarasio nje i udaljio od svoje kuće. Ne, već dakle kada čuje za hajrli mladića da je on na ženitbi da ponudi, ponudi njemu svoju, svoju kćer. Dakle, to je također ono što bi trebalo da bude osnova danas kod nas. Također, četvrto, dozvoljeno je da žena sama sebe ponudi. Dakle, prvo da tražimo od staratelja, drugo da ponudimo samoj ženi, zatim da staratelj žene ponudi svoju kćer hajrli Insan, muškarcu i četvrto da žena ponudi sebe. Kao što je poznat poduži hadis kada je poslanik Alihi Salocam sjedio u društvu svoja shaba pa je došla žena i rekla Allahov poslanić ako imaš potrebe za ženama ja sebe poklanjam tebi. Ako imaš potrebe za ženama da se ženiš još ja sebe poklanjam tebi. Dakle žena je ponudila brak Allahom poslaniku Alihi Salocam pa je on podigao pogled jer gledao u nju zatim spustio iz čega su ashabi zaključili a i ona i vidjet ćemo također, ovdje je postupak, nije lijepo doći detalj taj kada odemo i prosimo i ne zadivi nas žena svojom ljepotom, ako tražimo i ljepotu, da joj kažemo ne, neće ja tebe ženiti. Poslanika Alihi nije, da ne bi slomio njeno srce, da ne bi, jeli ona jadikovala i slično, nije ništa rekao, već je oborio pogled. I šaret je dovoljno. Pa vam je poznato da je ustao jedan ashab i rekao Allaho poslaniče, ako nemaš tri, ti potrebe, Želi <laughs> ja, ženi mene. I poznato mi podrži hadis, pa mu kaže idi kući potraži, ima li nešto za mehra, pa se vraća pa kaže nema ništa, Allahu poslanič kaže idi ponovo potraži makar željezni prsten, pa ide pa kaže nema ni željeznog prstena. I na kraju čovjek sav ubehutio se, vidi ostaće i on bez žene, sjeo i sjeo i sjeo i sjeo i na kraju kada je vidio nema ništa, ustao da ide, pa ga zove poslanik Ali sallam. Šta je? Koliko znaš Kur'ana? Kaže, znam sure. Kaže, znaš ih na pamet? Znaš ih na pamet? Kaže, znam. Kaže, oženio sam te s njom, sa onim što znaš iz Kur'ana. Hajde. Danas bi mladići mnogi ostali i bez toga, tako, koliko znamo Kur'ana. U redu, odužili smo s ovim. Zatim sljedeće pitanje žene koje nije dozvoljeno prositi. Dakle, koje nije dozvoljeno žene prositi. Znači, mi razgovorite u predavanje. Ne nećemo žurtu Dakle, da li postoje žene koje nije dozvoljeno prositi? Jeste, postoji. Kao što postoje žene koje nije dozvoljeno ženiti, isto tako, dakle, postoje žene koje nije dozvoljeno prositi. Imaju dakle zabranjene žene ili kategorija zabranjenih žena koji se ne mogu ženiti. Dakle, one žene koje su nam u tako, bilo po krvi, bilo po mlijeku, bilo po tazbinstvu. Postoje tri kategorije zabranjenih žena. Po krvi, po mlijeku i po tazbinstvu. Po krvi, vratite se na suru, sa 22. i 23. aj tamo se spominju. Po mlijeku je zabranjeno ono što je zabranjeno i po krvi i po tazbinstvu, koliko je zabranjeno? Zabranjene su četiri kategorije žena. Po tazbinstvu zabranjene su četiri kategorije žena. Će li neko spomenuti? Hm? Došli smo jel da nauči? Ti znaš dvije. Punica, na drugoj strani maćeha, zatim sestra nije sestra, ne ulazi sestra, ulazi prije ne. svastika ulazi u drugi. Ima ima koji su zadani Ne, ne. Punica, maćeha, snaha i pastorka. Prve tri spomenute, trajno. Govorimo o trajno. To je što spomenuo sestra i privremena. Znači, punica, maćeha, i snaha, one su trajno zabranjene i to odmah prilikom sklapanja braka. Čim se sklopi brak? Punica, maćeha i dakle snaha. Dočin četvrta spomenuta kategorija pastorka, dakle ukoliko se oženi žena koja ima kćer, ta kćer, dakle može se desiti da se čovjek rastavi od njene majke, da li može kasnije da ženi tu kćer, Može ukoliko nije imao s njenom majkom odnosa. Ukoliko je imao odnos, onda postaje trajno zabranjena. Pastorka. Dakle, ukoliko čovjek se oženio, bilo je neki mahana, nije bio obaviješten i odmah, dakle, rastavi se odmah od žene, sazna na početku, odmah rastavi se, nije imao odnos sa tom ženom, a ona ima kćer, dakle, može kasnije ženiti tu ženu. Pa dakle, zabranjene žene one koji su nam zabranjeni po krvi, po mlijeku, po tazbijenstvu, bilo dakle trajno, bilo privremeno, ne možemo ih prositi. Dakle, čak i one žene koje su privremeno zabranjene, kao što rekoše ili sestra, ili da ne spominjem druge kategorije, uglavnom, dakle, ono što je zabranjeno privremeno ili trajno, one se ne mogu prositi. Zatim žene koje su u idetu, druga kategorija, koje se žene, dakle, ne mogu prositi, one koje su u idetu, iako dakle i one ulaze u ove zabranjene žene, ali propis žena u idetu je malo drugačiji. I treća kategorija žena jesu žene koje su već prošene. Koje su već prošene. Da ne bih duljio. Žene koje su u idetu. Žene koje su u idetu ne smiju se zaprositi direktno. Može im se naišaretiti žene dakle koje su razvedene trajno. Žena koja je dobila tri talaka. Jel tako? Kada čovjek dadne razvod braka ženi prvi, kada dadne razvod braka ženi drugi i kada dadne razvod braka treći, treći razvod braka ne može više ono ženiti. I dobro se čuvajte toga. I dobro se čuvajte u osnovi razvoda braka. Ko dadne prvi put doći i do trećeg. Sigurno nije odgojna metoda da odgoji ženu ako se uspostavi da je žena kriva. Počesto mi znamo biti hajduci, da ženu odgajaš razvodom braka, talakom, da se vidi ko je muško. Allah tebi dao tu mogućnost, a ti se... Dakle, čuvajte se dobro razvoda braka. Uglavnom, ukoliko čovjek tri puta da razvod braka, dakle da ne prvi put pa vrati ženu, drugi put pa vrati ženu, treći put nema više vraćanja. Osim da se ona uda za drugog čovjeka. Da se uda pod uvjetom, uslovom da živi s njim. Da živi s njim. I ima odnos s njim. I desi se problemi u braku ili taj čovjek drugi umre, pokopa ga, čuvaj se da i tebe ne pokopa. A, pa onda dakle može da se vrati prvom. Ukoliko je prvi. Pa kaže jedan brat jednog ukopala, drugog ukopala, hoću je ženit, može i mene ukopala. Ha? može da se vrati prvom. Dakle, prvi čovjek tek tada može da je oženi. Ni, međutim, ima, nažalost, čak i u Bosni ovdje, imali smo slučajeva da čovjek ne čuva svoj jezik, žuri, istrčava, pa dadne jedan razvod, pa drugi, pa treći, Allah najbolje zna, dao 30, nije samo tri. I na kraju ko biva kada je saznao i kada je postao bogobojazan, onda mora se rastaviti. Međutim, njegova bogobojaznost se vidi kolika je pa se dogovori tamo s nekim čovjekom da je oženi i da provede samo jednu noć s njim i da je sutra pusti. Dakle, nije to dozvoljeno. I žena ne postaje slobodna. I žena ne može da se uda za ovog prvog. Ali dosta je poniženja, razumiješ? Da se igraš tako i sa svojom ženom i onda dadneš da je drugi oženi i da drugi ima odnos s njom i poslije da i ti ženiš. Zato čuvajte se dobro, oni koji su oženi ili oni koji se hoće ženiti neka, treba se podučiti propisima razvoda braka da čovjek zna ali ne da u praksu sprovodi. Ali ne da u praksu sprovodi. Hm. Pa dakle, žena takva koja je puštena nakon trećeg razvoda, ona se ne može vratiti svome čovjeku, međutim ona ima idet, ona ima pričak, ne može se odmah ni udati. Ne može se odmah ni udati. Pa takvoj ženi koja je puštena nakon trećeg razvoda, kako se kaže, ne opozivi razvod brak, jel? Ba'in, talakul ba'in, ona se ne može direktno zaprositi u pričaku. Ne može se direktno zaprositi u pričaku, može se naišaratiti. Može se naišaratiti. Poput riječi, kako spominje Imam Buhari od Ibn Abbas radijallahu anhuma, dakle u svome sahihu, nadam se da ti Allah podari nekog hajrli čovjeka. Ili da pred njom se kaže, ne njoj direktno, u njenom društvu da se govori, eto, ja sam na ženitbu i tražim hajdli ženu. Što što rekao u njenom prisustvu? Ona, ako je imalo, ako znamo pare i usad, shvatit će. Uglavnom, dakle, takvu ženu dozvoljeno je ovako naišaretiti, dakle, za prosipu. Zatim, isti slučaj je sa ženom koja je u idetu nakon smrti muža. Kada umre muž, žena mora da čeka 4 mjeseca i 10 dana. U prethodnom slučaju je 3 mjeseca, je tako? U prethodnom slučaju kada bude tri puta puštena, njen idet priček je 3 mjeseca. Kada joj muž umre, njen idet je 4 mjeseca i 10 dana priček. Isti znači propis prosidbe je i kod ove žene. Ne smije se direktno, ne smije se ni jednoj ženi koja je u idetu da skratim, ne smije se direktno iskazati jer želja za njom prosidba. da smije direktno. Samo se razilaze dakle gdje je dozvoljeno naišaretiti. Pa kod ove dvije kategorije je dozvoljeno naišaretiti. Kod treće kategorije, a to su žene koje su u idetu, koje su puštene, puštio je čovjek prvi puta ženu i još joj nije istakao idet. Čovjek je dao, a pogotovo to je danas prisutno kod nas, Odmah komšiluk zna zašto, zato što ona pokupi svoje haljine i odmah mami i babi. I odmah se zna da ju je pustio. I oni koji sa strane gledaju ne znaju kada je taj idet istekao i kada nije istekao. Pa ima ih koji žure i pitaju takvu ženu za udaj. Greška je i kod njih samih, muža i supruge. Kada se desi prvi razvod braka, kada se desi drugi razvod braka, žena ne smije da ide iz kući i on ne smije da je tjera. Ona mora da boravi taj priček tri mjeseca ili tri mjesečna pranja u kući svoga muža. A on nek bude balvan, tri mjeseca nek hoda pored žene i da je ne vrati u kući. To je mudrost ovog propisa da žena kada je muž rastavi da boravi u njegovoj kući i isto uljepšava se, ne mora dakle nositi hijab. Zovu sestre, kaže, eto muž me pustio, ću ja sad nikav hijab staviti. Oblači se isto kao što se oblačila dok si mu bila kako, jel, u punom smislu žena. I lijepo se oblačiš, dotjeravaš, ne bi li te vratio? A on treba da bude, je li bilmes toliki da voda pored tebe pa da te ne vrati. To je dakle mudrost. Ukoliko, kakva je kod nas situacija danas, žena ode svojima i to se sazna i kaže, pustio je na sav glas, razveo je, Dakle, nije dozvoljeno takvu ženu ni direktno, ni indirektno zaprosti. Dakle, nema ovdje čak ni šareti. jer ona je još uvijek žena onog čovjeka, prvog. Nije kao idet. Hm. Dakle, ovo je malo, postoji razlika. I treća kategorija, kao što sam rekao, je li žene koje su već bile, koje su već bile prošene. Žene koje su već bile prošene. Zatim, dakle, nekoliko Jel treba na, nešto u vezi ovog ideta i razvoda braka, mislim da vam je jasno. Nema potrebe. Ako nešto... misliš? Prošene, čekaju... Doći ako Bog da, doći ako Bog da detaljnije. Znači žene koje su već bile prošene, došlo u hadisu i nije dozvoljeno bratu da kupuje na kupovinu njegovog brata ili prodaje na prodaju njegovog brata i da prosi na prosidbu njegovog brata. Dakle, došao je, prosio i zna se za njega da je prosio tu djevojku nije nama dozvoljeno, niti je ženi dozvoljeno ukoliko muž hoće da oženi tamo neku sestru, da ona kaže ne, ne moj se ženiti njome, da se oženi sam. Isto tako, dakle, ukoliko čovjek zna da je brat njegov išao i prosio, iz ovog hadisa Ebu Bekra, rekao sam, malo eto, požurujete. Ebu Bekr, radijallahu ta'ala, je rekao, čuo sam poslanika, ali sam da je spominje Razilaze se učenjaci kažu da li je obaveza da se zna da je odbijen, da ga ona neće ili da je on odustao ili samo da se čuje da je išao u prosidbu. Pa po ispravnijem mišljenju i ono što je sigurnije i ono što je bolje ukoliko se samo čuje da je išao, ne bi trebalo ići toj djevojci. Sve dok se ne vidi ženitba, svadba ili dok se ne obznani, ili da nima ništa, nima ništa od braka. Ima sad dakle pitanja, ali ako Bog da, hajde, bit će govora dakle o tim žena, ženama jeli, koje su strogo zabranjene, koje su privredno zabranjene i bit će dakle kod ovog ideta, kod pričeka. Ima dakle tu sada dosta pitanja ukoliko se čak oženi žena. Zaprosi se i oženi se žena, ona je u idetu, u pričeku. Šta je s takvim brakom? Je li ispravan ili nije ispravan? Šehul Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ima opasan govor ukoliko dođe i čovjek zna, zna taj propis da je zabranjeno prositi ženu u idetu i ona također zna, ukoliko se dogovore i sazna se da se dogovorili, hoće da se uzmu, nemojte se čuditi, bilo je takvi slučajeva. Brat i sestra nije kao idet. Zašto je dakle ovdje rečeno da treba naišaretiti, da ne smije se reći direktno? Zato što ima žena i bilo je takvih slučajeva koje slažu, pa kažu još malo ostalo do kraja pričeka. Samo da se uda što prije. Proće je zlatna prilika. Princ, proće. Pa ima žena koje slažu. Kažu da je iste kao idet. Zato dakle nije dozvoljeno, nije dozvoljeno reći direktno. Ako se desi da čovjek zaprosi ženu i nakon ideta, zaprosi je u idetu i nakon ideta hoće da je ženi. Šehul Islam ima opasan govor. Kaže, treba im zabraniti brak, da im bude odgojna mjera, ne dozvoliti im da stupe u brak. Znali propis? I on i ona. Propis za neuke, za džahile je drugi. Ali oni koji znaju i u idetu, u vremenu pričeka, dok ona čeka da joj istekne, dakle, taj period, oni se dogovore, a čim se okupaš, ja dolazim sutradan da te ženim. Kaže šeho taj jel, čim se okupa zadnje to pranje, kada žena postaje slobodna nakon toga, jeli, on dolazi sutra da, da se ženi. Treba im zabraniti. Ukoliko se zna, treba im zabraniti, ne dozvoliti da se ožene, da stupe u brak, da im bude to odgojna mjera. Ukoliko se čak oženu, oženi čovjek tu ženu i detu. Dakle, nije samo prosidba da je bilo, već i oženio je, gotovo. dalaj. Šta je sada? Ima učenjaka koji su rekli da brak nije ispravan. Ima učenjaka koji se vraćaju na pravilo, fiksko pravilo, ukoliko se nešto zabranjuje. Pa se učini to što se zabranjuje, to učinjeno, ako me možete pratiti, je neispravno. Ako je nešto zabranjeno i učini se to što je zabranjeno, ukoliko se učini, ona je neispravna. Poput onih, jeli, na primjer, hadis učenjaci koji na osnovu ovog hadisa kažu da nije dozvoljeno klanjati u džamiji koja je sagrađena na kaboru ili ukoliko se klanja u takvoj džami ili ukoliko se klanja prema kaburu da namaz nije ispravan. Kako se kaže u hadisu, jeli, nemoj da klanjate prema kaburovima i nemoj da klanjate na kaburovima, nemojte sjetiti na kaburovima i klanjati prema njima. Pa kažu ovdje je došla zabrana. Ukoliko bi se učinilo to što je zabranjeno, to ne bi bilo ispravno. Ako bi čovjek klanjao, prekršio ovu zabranu, džaba klanja. Ima dakle učenjaka koji Htio sam samo da vam pojasnim. Pa kažu isto ovako, zabranjeno je prositi ženu u idetu. Ukoliko to neko učini, i zabranjeno je također ženiti ženu u idetu. Ukoliko to neko učini, njegov brak je neispravan. Ima kako i kažu. Ispravnije mišljenje, dakle, da je dozvoljeno. Da je ispravno, nije dozvoljeno. Grije, grije, i to kakav grijeh. Međutim, ukoliko se desi čak i do sklapanja braka, čak dakle i prosjedbe, brak je ispravan ali su oni debelo, debelo griješni. Zatim sljedeće pitanje. Tauba. Iskrena tauba. Nema dakle ono što da je došlo u hadisima jer nije bio poznat taj slučaj. Allah ne bio znao. Dakle, da se spomni u hadisima da se treba čini skupiti. Ima učenjaka, ali je sve to govor učenjaka koji traže da se razvedu, pa da joj istekne idet, pa ponovo da, da se oženi. Dakle, sada govorimo o prosidbi na prosidbu brata. O prosidbi na, pro, na prosidbu brata. Svi islamski učenjaci se slažu dakle da je to zabranjeno kada se sazna da je neko prosio djevojku, da je zabranjeno drugom da ide i da prosi tu djevojku. Zbog brojnih hadisa došao je velik broj hadisa na tu temu. Vjerodostojnih hadisa. Pa ovdje propis ukoliko se to ipak desi da čovjek oženi da prosi ženu i oženi ženu koju je drugi prosio. Da prosi i oženi ženu koju je drugi prosio. Da li je taj brak ispravan? Jer, dakle, svi islamski učenjaci se slažu. Jasni hadisi govore da je to strogo zabranjeno. Ukoliko, dakle, dođe do prosidbe ukoliko dođe do, do braka. Treba. Ako neko treba da izađe, slobodno neka izađe. Slično dakle kao i prethodno. Ima učenjaka koji kažu da je takav brak neispravan. Jer smo rekli zabranjeno je prositi žene koje su nam privremeno trajno zabranjene, zatim žene koje su idetu, zatim žene koje su već prošene. Pa kao što je zabranjeno prositi i ženiti ženu u idetu, isto tako strogo zabranjeno je prositi i ženiti ženu koja je već bila prošena. Pa ima učenjaka koji kažu dakle da ukoliko dođe do sklapanja takvog braka da je brak neispravan, da ih treba razvesti. Da ih treba razvesti. Jer naša vjera Islam nastoji prekinuti sve puteve, presjeći sve puteve koji vode do razdora među muslimanima. Koji vode do mržnje muslimana. Pa ovdje zasigurno, koliko dođe čovjek i prosi djevojku. I on je odlučio čvrsto da je ženi. I čeka samo dozvolu od staratelja. S njegove strane, dakle, on je pristao. Čeka samo da se složi ona i njen staratelj. I dođe čovjek drugi. I zaprosi je i oženi je. Zasigurno da će to dovesti do mržnje među njima do mržnje, do razdora među, među muslimanima. Zato, dakle, nije u redu, nije u redu da se tako postupi. Međutim, ukoliko se postupi i ukoliko se oženi, dođe do sklapanja braka, slično kao i u prethodnoj situaciji, dakle, Allah ne bih zna, brak je ispravan, ali su, jeli, oni griješni. Ali su oni griješni, naročito, dakle, taj koji je, koji je prosio i koji je oženio. Uglavnom, vraća se većina ovih pitanja o kojima govorimo i o kojima ćemo govoriti, vraća se dakle na početak, na definiciju prosidbe i propis prosidbe, da je prosidba samo preporučena, da nije dio braka, da nije uvjet ispravnosti braka. Da je bio uvjet ispravnosti braka, onda bi propisi bili potpuno drugačiji. Međutim, dakle, ako je moguće se oženiti bez prosidbe, da ikako postoji prosidba, pa ukoliko se desi dakle, nekih grešaka kod prosidbe, onda dakle one, kao što sama prosjedba ne utiče na ispravnost braka, isto tako dakle i te greške koje su počinjene tokom prosjedbe ne, uči, ne, utiču na ispravnost braka. Dakle, strogo je zabranjeno i veliki grijeh i opasan grijeh da se prosi na prosjedbu brata. Ako već dođe do toga i ako dođe čak do sklapanja braka, Allah najbolje zna, brak je ispravan, ali su oni pogriješili mnogo. Postavlja se pitanje da li je dozvoljeno prositi na prositbu nevjernika? Ili da li je dozvoljeno prositi djevojku na prositbu razvratnika ili velikog grešnika, novotara? Došlo je u hadisu da nije dozvoljeno i neka niko od vas ne prosi na prositbu svoga brata da li se u hadisu misli doista na svoga brata muslimana ili ne misli se samo na muslimana, već se misli na šir. Allah najbolje zna, dakle, da se misli na brata muslimana. Na brata muslimana. Da se misli samo na brata muslimana. Pa dakle, nema smetnje da čovjek prosi ženu na prosidbu nevjernika. Dakle, ako je takav slučaj da čovjek hoće da zaprosi ženu koja nije muslimanka, koja mu je dozvoljena, ehlu kitabika, kršćanka. Hoće čovjek da oženi ženu koja je kršćanka iz određenih razloga, iako dakle bolje da to ne čini, da razmišlja o svojoj djeci, ko će mu odgajati djecu i ostalo, o tome se može pričati, ali ako već dođe do toga je li mu dozvoljno, je li isti propis zabrane kao i je li kod prosidbe na prosidbu brata muslimana, dakle nije. Allah najbolje zna, dakle nije. Isti propis je kod prosidbe na prosidbu razvratnika, grešnika, velikog novotara. Kad se kaže novotar, misli se na onoga čovjeka koji je novotar u akajdu, u akajdu, u ubjeđenju, u vjerskom ubjeđenju, ne dakle u fiku. Većina ljudi, maltene svi, teško je naći čovjeka da ne čini neku novotariju u fiku. Do njega nije došao dokaz kod njega je dokaz neispravan, slab hadis i slično, pa on čini suprotno hadisu. Dakle, teško da se neko može izuzeti. Zato, dakle, ne kaže se da je novotar čovjek koji čini greške u fikhu. Onaj koji, dakle, ima opasne greške u vjerovanju, u ubjeđenju, to su novotari. Kada nađete u knjigama, ispravnim knjigama, pogotovo oni koji znaju arapski jezik pa čitaju i kada se tamo spominje pterija. Kada se tamo spominje novotar, misli se dakle na novotara u objeđenju. Ono što nam danas neki pišu i kažu novotar ovaj, novotar onaj, a pod tim misle i one koji uzmu te spihe i one koji pravi me lude i ovo i ono, Allah najbolje zna. Dakle, zbog toga da ih čovjek zove novotarom nije u redu. Onaj koji pravi novotariju u objeđenju, poput Ešarija, Maturidija i poput drugih, dakle, novotara, poput Džahnija i drugi u Akajdu koji imaju probleme, Dakle, oni mogu da zaslužuju to ime. A ljudi koji čine greške u fikhu, Allah najbolje zna, dakle, ne mogu se smatrati novotarima. Jeste to novotarija, ali zbog te novotarije ne mogu dobiti ime da su novotari. točim dakle, novotarije u ubjeđenju koje ih vrlo lahko mogu izvesti iz vjere, oni su novotari. Pa, dakle, deređa, stepen ispod nevjernika jesu takvi razvratnici, veliki grešnici, novotari u ubjeđenju, pa kao što je dozvoljeno prositi na prositbu nevjernika, isto tako dozvoljeno je prositi na prositbu spomenutih osoba, dakle, po ovim mjerlima. A ne da smatraš novotara svakoga i kažeš tamo ti neka zapjela za oko i neko je drugi pristupio je novotar on po tvojim mjerlima i gotovo, ne? Dakle, po mjerilima islamskih učenjaka koje, koje je novotar, dakle, ako, ako nije i u osnovi, dakle, staratelj ne bi trebao da dozvoli takvom da se primakne njegovoj avli a kamoli da dođe da prosi njegovu kćer. Dakle, ako babo vodi do vjere, vodi računa, jer o odgoju svoje poruce ne bi trebao dozvoliti takvima da dođu u kuću, da zavire u njegovu kuću i da dakle prose ili ruku njegove kćeri. Sličan slučaj spomenuo sam kao što nije dozvoljeno da muškarac, brat musliman, prosi djevojku na prosidbu svoga brata, spominju učenjaci, dakle da nije dozvoljeno ženi da odvraća muškarca od ženi dve druge žene. Jedna žena je na udaju i druga je žena na udaju, ova druga čuje da, je, da on hoće ženiti prvu pa kaže nemoj nju, ona ima to, to, to, oženi mene. Dakle, nije dozvoljeno. To je dakle poput jeli, prvog primjera da muškarac dođe i prosi djevojku i nudi i govori o svojim kovi na izborima. Mi ćemo, mi ćemo, mi ćemo, oni su bili takvi, takvi, takvi. Isto tako, dakle, nije dozvoljeno ženi, izuzev, dakle, a malo je takvi, izuzev, jeli, da čovjek hoće da ženi više žena. Dakle, nema smetnje. Da ženi jedno, oženi, drugo. Nema, dakle, tada smetnje. Zatim sljedeće pitanje. Je li preporučeno da se neko zauzima za mladića prilikom prosidbe? Da dođe neko od učenih ljudi, od uglednih ljudi pa da se on zauzme? Ili da mladić povede sebe, da mladić povede učenog čovjeka, uglednog čovjeka, da povede jeli, porodici pa da se zauzme za njega, da govori o njemu. Dozvoljeno i preporučeno, kao što je preporučeno u svakom dobru zauzimanju da se zauzimamo za svako dobro. Gdje god možemo dakle se zauzeti, ne znam, naša riječ koristi, kada se zauzmemo, ako Bog da bit će pozitivan rezultat, tako i ovdje. S tim, dakle, doći ako Bog da govori o tome, nije dozvoljeno mako bio taj koji se zauzima da on gleda djevojku. Svidjelo se to nekima ili ne svidjelo. Prihvatili, prihvatili ili ne prihvatili. Dakle, šeha kod nekih, je tako? Isti takav slučaj i sa sklapanja brakova u džamijama. Kada cijela džamija gleda i nju i njega, a njega, a pa gleda nju. Kad nije dozvoljeno tvome bratu da ide s tobom da prosi buduću tvoju suprugu. Nije dozvoljeno tvome bratu. Niti je dozvoljeno tebi da sjediš s njenom majkom. Kada odeš da prosiš djevojku čuo si, haber imaš, ta djevojka je na udaju, po tvojim prohtjevima, zahtjevima, potrebama, po tvojim mjerlima, hajli. I ideš da sjediš sa babom, da sjediš s njenim bratom, može i da sjediš s njom. Da sjediš s njenom majkom, ne može. Da sjediš s njenom sestrom, ne može. Da vodiš svoga brata, da vodiš svoga babu da sjede s njom, ne može. Jer su takve, sve to žene strane. Sve su to žene strane. Još uvijek strane. Kad se oženiš, onda tvoj babu može sa, sa tvojom ženom da sjedi komotno. On joj je mahrem onda. Čuli smo, snaha je trajni mahrem. Trajno zabranjena. Kad se oženiš, možda sjediš s punicom, trajno ti je zabranjena, ali prije ženitbe, prosidba, rekli smo, nije dio braka. Nema dakle. Pa isti takav slučaj je i sa dakle, javnim vjenčanjima. Ti ženiš svoju ženu za sebe, ne za druge. A kakva je bila praksa poslanika i slabove? Su se više žene u a imaju u kući? Nisu se maksu okupljali rad toga. Nisu se maksu okupljali, čuo si. Situacija ovakva, čak se neki ashabi znali ženiti bez poslanika, ali i sam. Čuli ste slučaj Džabira, kada je poslanik Ali Hislavsan nema ajda da pita kakve tragove. Kad je primijetio na Džabiru tragove žene, kaže se to ženio Džabire, kaže jesam. Znači oženio se bez njegovog znanja. Zato se i kaže da onaj koji vjenčava kadija, hođa, imam koje već, on nije od uvjeta ispravnosti braka. Mnogi misle pa traže sedmicama, mjesecima ko će im vjenčati. To je dakle samo lijepo da dođe učena osoba i da tada posavjetuje mladića, djevojku tam iza zastora, da posavjetuje koja su njena prava i obaveze prema mužu, koja su prava i obaveze muža prema njoj i prava kod nje, ili ako imaju tu još i roditelji da posavjetuje njih, ako prisustvuju tom činu, jel, i neki došli su da uveličaju taj skup, hoće i oni da čuju da poduči i njih propisima. Zbog toga je dobro. Jer mnogi danas, mnogo ih je koji nemaju znanja. Pa je dakle zgodno da tada se odmah poduče svojim pravima, obavezama u braku, čega se trebaju držati da ostane taj brak i slično. Zbog toga je dakle lijepo da ima učena osoba. A da je ona uvjet, mora da dođe učena osoba da nas vjenča, ako nema nje, naš brak nije ispravan, to dakle niko ne spominje. Čuli ste dakle da postoji muškarac i žena, da su zadovoljni jedno drugim, da se pita staratelj, da postoje dva svjedoka po jednim učenjacima, po drugima da se obznani. To su uvjeti ispravnosti braka. A ruknovi temelji jeste da su muškarac i žena, da nisu. <laughs> To su temelji braka. I to je to. I to je to. Zato dakle, dešavalo se da su ženili se ashabi bez, bez znanja poslanika alihi salatu, alihi salatu Pa kao što rekao, dakle, lijepo je da se zauzme osoba koja je od znanja, koja je od ugleda, ukoliko će to doprinijeti jeli, sklapanju braka, da dođe i da jeli, razgovara sa mladićem, sa starateljem jeli, djevojke koju on ženi, želi da ženi. Kao što je poznato da se poslanik alihi salatu sam zauzimao je li Poznat vam je slučaj Berire, ashabike koja je bila sluškinja i njenog muža Mugitha. Kada je Berira postala slobodna, kada je vlasnik pustio, kada više nije bila robinja, takva žena ima izbor hoće li da živi sa svojim mužem koji je također rob ili hoće da se razvede. Pa je ona odlučila da se razvede od svoga muža Mugitha koji je bio također rob. Pa poslanik alihi salatu sam zauzimao se za mugisa da se ne razvodi berira od njega. Pa kaže berira Allahu poslaniče, je li mi to naređuješ? Ako mi naređuješ da ostanem u životu s njim, u braku s njim, ja ću ostati. Je li mi to naređujem? Kaže ne, već samo se zauzima. Samo se zauzima. Poznato je od Abdullaha ibn Omera Allahu anhuma da je on da bi ga pozvali, pa bi on Abdullah ibn Omer, poznato nam je ko je bio, koliko je bio učen i koliko je bio ugledan među ashabima, pa bi on dakle odlazio i zauzimao se i govorio, o ljudi udajte svoju kćer za ovoga i ovoga, pa ako udate, alhamdulillah, ako ne udate, subhanallah, tako se prenosi da je, govorio Abdullah, Abdullah ibn Omer, radi Allah hm. Zatim sljedeće pitanje. savjetovanje kod prositbe. Je li dozvoljeno savjetovati se? Je li dozvoljeno raspitivati se o djevojci i o mladiću i prilikom tog savjetovanja, raspitivanja spominjati mahane? Spominjanje mahana da li se smatra gibetom? Mladić je na ženitbi čvrsto odlučio i saznao je tamo za djevojku, odgovara mu, ali brak je potpuno novi život, prekretnica u njegovom životu, da bi to trajalo, što je god moguće, bolje da se upozna, treba da se upozna s njom, o njoj. Pa je obaveza svima onima koji znaju nešto o njoj, a to može da utiče kasnije na razvod braka. Koga god on upita, od komšiluka ili od njenih, iz bližnje rodbine. Ili kogod dakle zna, a bude upitan, obaveza mu je da kaže, da spomene dakle one mahane koje mogu da utiču na razvod braka sutra. Na one mahane zbog kojih čovjek ukoliko ne bude obaviješten sutra će tražiti razvod braka. Ima pravo da traži razvod braka. I to se ne smatra gibetom. To se ne smatra gibetom. Dakle, obaveza je, obaveza je to reći. Međutim, dakle, s ciljem davanje savjeta mladiću, a ne s ciljem omalovažavanja i smijavanja sa tom djevojkom i obrnuto. Dakle, samo u tom slučaju je obaveza reći i mora se reći. Mora se reći, obaveza je reći samo u tom cilju. Pazi, djevojka kod sebe ima to, to, to. Znači, dobronamjeran savjet. A nijekom slučaju omalovažavanje ili te djevojke. Samo ako budu Razilaze se oko toga islamski učinjaci. Pa kažu, ako bude upitana obaveza, a ako ne bude upitan, preporučeno je. Jedni kažu, ali drugi kažu, dakle, također da je obaveza. Obaveza, jer kada vidiš čovjeka u problemu, ili kada vidiš čovjeka da ide ka problemu, on zatražio od tebe da ga posavjetuješ ili ne zatražio tebi obaveza da, da ga posavjetuješ. Čovjek ne zna. Čovjek ne zna, a ti znaš, to kod te žene ima problema. Pa ti je obaveza da kažeš. Predstavlja se u drugom svjetlu, o njoj se šire samo pozitivne vijesti, a među četiri zida potpuno drugačija. Međutim, dakle, da vodite računa o ovome, dakle, samo s ciljem savjeta, ništa drugo. Zatim, sljedeće pitanje, ne znam već koje, sljedeće pitanje, da li je dozvoljeno klanjati, i završit ćemo, ako Bog da s ovim pitanjima dosta, ja. E, istihara. Dakle, istihara, kada čovjek odluči da se ženi, hoće da se ženi i išao je u zagled i nakon toga. Pa pitanje ovdje, čovjek odlučio da se ženi i on se ženi s njom, hoće li tad klanjati istiharu? Kažu to je izigravanje sa istiharom. Čovjek odlučio već i nema te prepreke koja će se ispriješiti između njega i nje, on je odlučio da se njom ženi i ono kofo zbog obojaznosti, taklja da ja klanjam istiharu sad istihara se klanja kad nisi odlučio, kad ne možeš da odlučiš. Imaš nikako, ne znaš u čemu je dobro za tebe. Da li doista u ženitbi s njom ili da ideš traž drugu. A onaj koji već odlučio i njegovo srce već je li priklonilo se njoj, oči pogotovo zalijepile, nema tu dakle istihare. Nema tu jeli istihare. A ako tvrdi da je bogobojazan, nakon što klanja istiharu, pa, dakle, nakon istihare počnu dolaziti problemi ako tvrdi da je bio bogobojazan i da je radi Allah klanju istiharu, neka onda odustane. Neka onda odustane. Ako tvrdi da je iz bogobojaznosti. On je odlučio i sada samo ono, radi reda, eto, tamo postoji propis da je lijepo, kao što je lijepo posavjetovati se s ljudima, još je ljepše posavjetovati se sa gospodarem ljudi. Pa ako je tako, hajde, ja ću klanjati. Ali on već odlučio da je ženi. Pa ukoliko nakon istihare počnu dolaziti problemi, kao što vam je poznato, ima i to li pitanje, da li će doći u snu nekakav znak kad klanjam istiharu, hoće li doći, ne. Dakle, nakon istihare čovjek je tražio to i to ako je dobro za njega. Ako Bog da sljedeći puta ćemo spomenuti u cijelosti tu dobu prilikom istihare namaza. Ako je dobro da mu Allah to odadne, da požuri, ako je zlo, da odagna od njega i da mu da nešto što je bolje od toga pa ukoliko nakon klanjanja istihare sutra, preko sutra, počnu dolaziti problemi, pa oni se dogovorili, maltene onaj, dogovorili kad će se žent kad problem za problemom, pa i ona se dvomi, pa hoće da odustane, to ti je znak, ako si bogobojazan istihare, da nije ona za tebe. Nije ona za tebe. Pa ako tvrdiš da si radi Allaha klanjao istiharu, onda odustani. Ma kako ti bio, jeli, e, skoro na samom pragu ženitbe. I dakle ovo pitanje da znam dokle sam od prilike došao, je li dozvoljno tražiti, tražiti istiharu, znam ja dokle sam došao, znate li vi, je li dozvoljeno tražiti istiharu od drugoga? Kod, kod nas je u narodu poznato, han, gdje mi klanja istiharu, tako, da odlaze tamo nekoj neni, koja podveže glavu da joj da ona klanja istiharu njima. Dakle, nije dozvoljeno, jer je istihara, srž istihare. I sama ona dova, ako Boga sljedeći puta ćemo je onaj, citirati i prevesti, dobro je bilo da se nauči, zapiše, jer kažu ashabi da poslanik Alihi Salocam podučavao, nas je stihari kao što nas je podučavao Kur'an, kao što nas je podučavao u nekom propisu, podučavao nas je isto tako i stihari, dovi. I trebalo bi dobiti na takav način. Nakon razilaze se da li dakle, treba u namazu učiti tu dovu ili poslije namaza. Ispravnije mišljenje ako Boga ali poslije namaza. Pa srž, kada pogledate i čujete te riječi dove koja se uči nakon istihare namaza, srž i kada vidite jeste dakle da je ta dova u stvari oslonac na Allaha. Kada proučiš tu dovu iskreno i zatražiš od Allaha ako je u tome hajr da požuri, ako je u tome šar za tebe da odagna od tebe i onda se osloniš na Allaha. Kako da kažeš nekome drugom da on klanja? Hmm, to se osloni za tebe. A može to tako. Zato dakle nije dozvoljeno, nije bilo poznato jeli, u prvim generacijama da su oni govorili nekome drugom da, da klanja za njih isti Šta ćemo?